بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون Imewakaribia watu hisabu yao nao wamo katika mghafala wanapuuza ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون Hayawafikii mawaidha mapya kutoka kwa Mola wao mlezi ila huyasikiliza na huku wanafanya mchezo لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Zimeghafilika nyoyo zao na wale waliodhulumu hunong'onezana kwa siri ni nani ati huyu isipokuwa ni binadamu tu kama nyinyi mnauendea uchawi hali nanyi mnauona قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم Alisema, Mola wangu mlezi anayajua yasemwayo mbinguni na katika ardhi, na yeye ni mwenye kusikia, mwenye kujua. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون لكن واو لسيما إيزون ndoto za ovyo ovyo bali amezizua tu bali huyo ni basi atuletee miujiza kama walivyotumwa wale wa mwanzo ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun hawakuamini kabla yao watu wa mji tuliouangamiza basi je wataamini hawa وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون na kabla yako hatukuwatuma ila watu wanaume tuliowapa wahi basi waulizeni wenye elimu ikiwa nyinyi hamjui wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'ama wama kanu khalidin wala hatukuwafanya miili isiyokula chakula wala hawakuwa wenye kuishi milele ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين kisha tukawatimizia miadi na tukawaokoa wao na waliowataka na tukawateketeza waliopita mipaka laqad anzalna اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون Na hakika tumekuteremshieni kitabu ambacho ndani yake yamo makumbusho yenu. Je, hamzingatii? الله أكبر الله أكبر لا Suratul Anbiya imeteremka maka. Hii ni sura iliyoteremka maka baada ya surati Ibrahim. Aya zake ni 112. Inabainisha kukaribia kiyama na hali washirikina wameghafilika nacho. Nao walidai kuwa mtume hatukuwa binadamu na pengine wakisema kuwa hii Qur'an ni uchawi na pengine kuwa ni mashairi na pengine ni ndoto za ovyo ovyo na maonyo yapo mbele yao na mitume wote hawakuwa ila ni wanadamu tu kama Muhammad sallallahu alaihi wasallama na waliowatangulia kabla yao walisema uongo kama walivyosema uongo makureshi Mwenyezi Mungu aliwajalia ajali yao kwani yeye ni mweza wa kuteketeza na kubakisha na ni vyake yeye vyote viliomo katika mbingu na ardhi. Na malaika kila walipo wanamtakasa kwa kumsabihi Mwenyezi Mungu mtukufu wala hawasiti. Na hakika kwenda sawa mbingu na ardhi ni dalili kuwa muumba wake ni mmoja, kwani lau kuwa wangalishirikiana waumbaji mambo yangelifisidika. Na mitume wote wamekuja na amri ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu peke yake, wala hana mwana, wala asiseme yeyote kuwa yeye ni Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu. Wasemao hivyo, malipo yao ni jahannam. Na subhanahu kabainisha utukufu wa viumbe vyake na ajabu za umbaji wake wa mbingu na ardhi na akabainisha hali ya washirikina na makafiri naye subhanahu wa ta'ala amenabihisha vipi Mwenyezi Mungu mtukufu anavyowahifadhi watu na akaashiria subhanahu nini malipo ya makafiri siku ya kiyama na akataja hadithi ya Musa na Harun pamoja na Firauni na hadithi ya Ibrahim pamoja na kaumu yake na alivyomneemesha kwa dhuria wema Naye subhanahu wa ta'ala ametaja hadithi ya Lut na kaumu yake na walivyoangamizwa na hadithi ya Nuh alayhi na ukafiri wa kaumu yake na walivyoteketezwa isipokuwa walioamini. Kisha subhanahu wa ta'ala akaashiria hadithi za Suleiman na Daud na Ayub na Ismail na Idris na Dhulkifli na Dhunnun na Maryam na akataja habari za Juj na Majuj Naye subhanahu amebainisha vitendo vyema na matunda yake na malipo watayolipwa wenye kumcha Mungu na wakatenda mema na hali yao siku ya kiyama na rehma ya Mwenyezi Mungu katika ujumbe wa Muhammad na maonyo ya Mwenyezi Mungu kwa washirikina na kwamba hakika amri yote ni yake yeye anavyohukumu na yeye ndiye mbora wa mahakimu. Umewakaribia washirikina wakati wao kuhesabiwa siku ya kiyama na wahali wameghafilika na kitisho chake wanapuza kuiamini. Haiwajii Qur'ani kutokana na Mola wao mlezi pale inapoteremka kuwakumbusha ya kuwanufaisha ila wao huisikiliza na hali wao wameshughulika na mengine yasiyo na faida nao wakicheza kama wachezavyo watoto wadogo. Nyoyo zao zimo katika pumbao, hazizingatii, wameshikilia kuficha njama zao za kumpinga nabii na Qur'ani, wakiambizana wenyewe kwa wenyewe huyu Muhammad si chochote ila ni mtu tu kama nyinyi na mtume hawi ila malaika. Basi je, mnamsadiki Muhammad na mnahudhuria baraza za uchawi na hali nyinyi mnaona kuwa hakika huo ni uchawi? Mtume kwa kuwa Mwenyezi Mungu kamjulisha waliokuwa kiasema kwa siri aliwaambia, Mola wangu mlezi anayajua yote yanayosemwa katika mbingu na katika ardhi, na yeye ndiye anayesikia kila linalosikiwa na anajua kila linalotokea. Bali wao wakasema, hizi ni mchanganyiko wa ndoto alizoziota Muhammad, bali kazua tu na akamsingizia Mwenyezi Mungu kwa uongo. Kisha wakaacha hayo na wakasema, bali huyu ni mtunga mashairi, anaziteka nafsi za wenye kumsikiliza. Kama kweli, basi na atuletee muujiza hasa wa kuonyesha ukweli wake, kama walivyotumwa manabii wa zamani wakitiwa nguvu kwa miujiza mbalimbali. Mbali. Hizo kaumu tulizoziangamiza baada ya kukadhibisha hiyo miujiza hazikuamini. Basi je, watakujaamini hawa yatapuajia hayo yatakayo? Ewe nabii, kabla yako wewe hatukuwatumia watu ila watu kibinadamu vile vile ambao tuliwafunulia dini waifikishe kwa watu. Basi enyi mnaokataa, waulizeni wanazuoni wajuao elimu za vitabu vilivyoteremka ikiwa nyinyi hamyajui hayo. Wala sisi hatukuwajalia mitume kuwa na mili na kuhtalifiana na mili ya wanadamu wengine, wakawa wanaishi bila chakula na wakabaki siku zote na wala hawakuwa wanaishi daima milele. Kisha tukawatimizia na tukahakikishia ahadi na tukawaokoa wao na pamoja nao tukawaokoa tuliotaka kuwaokoa miongoni mwa waumini. Na makafiri waliovuka mipaka tuliwaangamiza kwa kukadhibisha kwao na kukataa ujumbe wa nabii wao. Sisi hakika tumekuteremshieni kitabu ndani yake ya mawaidha ya kuwakumbusheni ikiwa mtakisoma na mtayatenda yaliyomo ndani yake basi huwaje mkakipuza na mkakikataa Je, inga na upumbavu umefika hadi ya kukufikisheni hali hii mlionayo mkawa hamuelewi lipi lenye manufaa nanyi mkalikimbilia